Dargo klausītāji, vai tev ir sapnis pēc kā tiekties, vai tavai dzīvē ir vīzija? Šīs lietas ir ļoti svarīgas, lai mēs dzīvotu piepildītu dzīvi. Par to arī šodienas raidījumā. Ejiet pa pasauli un sludiniet evaņģēliju visai radībai. Raidījums Veliki misijā! misijā. Sveicināti, darbie rādījumā, arī Latvijas klausītāji! Ir raidījums Velika misija, un kopā ar jums esam mēs, Olga Velika un Māris Veliks. Un eh, šī ir pirmā epizode 2025. gadā. Jā, svinam to, prieks Jā. par to. Jā, un mēs uh, turpinam uzrunāt jūs, darbie klausītāji. Šobrīd mēs esam Slovākijā, pavisam nesen mēs bijām atvaļinājumā, bijām arī Latvijā. Māri, kā tev patika laiks Latvijā? Vai, zini, man šķiet, ka tad, kad tu ilgāku laiku esi prom no Latvijas, atgriežoties atpakaļ, uh, tu sāc novērtēt, cik Latvija ir skaista un cik svarīga vieta manā sirdī ir Latvijai. Bet, protams, ka liels, liels prieks satikt draugus, satikt tuviniekus un svinēt eh, Ziemassvētku laiku kopā. Jā, patiesībā tagad, būdami uh, prom no Latvijas, tad novērtējam Latviju, novērtējam arī mūsu draugus, paziņus, kurus ļoti mīlam. Un es saprotu, ka arī tāluma no Latvijas es eh, sāku ilgoties pēc Latvijas ēdieniem. Jā, es arī es jau biju noilgojies, piemēram, pēc maizes zupas, kuru nesauksim vārdā, kurā ēdnīcā gadījās nobaudīt. Bet bija smieklīgi tas, ka mēs ar Māri šeit Slovākiem nopirkam šprotes. Jā, un es Latvijā es nekad neēdu, man nekad negaršoja tas <laughs> patiesībā. Bet tagad te nesen mums nu, tā stāvēja burciņa. Un ar kādu prieku es ēdu to, un es apzinājos. Latvijā ražotas. Latvijā, jā, ražotas, un patiesībā es sapratu, Latvijā es īsti laikam nekad neēdu šo ēdienu, bet šeit tiešām man kaut kā patīk, ka tu ēst, un es domāju, jā, es tam arī ilgojos <laughs> pēc Latvijas, bet jā, tad mums bija ļoti skaists ceļojums, pirms Latvijas mēs bijām Krakovā, bijām Dieva žēlsirdības sanktuārija, svētnīca, kur tiešām varējām pirms došanas uz Latviju pamatīgi palūkties, lūgties par šo ceļojumu, un tad tā bija mūsu ceļojuma atvaļinājuma pirmā daļa, un tad mēs devamies uz Latviju. Vēl noteikti jāpiemina, ka mums bija liels prieks arī liecināt par to, ko mēs bijām piedzīvojuši misijā Āzijā, kopienas efata vakarā, uz kuru mēs bijām uzaicināti. Jā, bija prieks satikt cilvēkus, ko mēs zinām, varbūt ko mēs arī nepazīstam, bet bija prieks arī dzirdēt arī kādas atsauksmes par raidījumu, īpaši par to raidījumu pirms Ziemassvētkiem, par to, kā liecināt par pie Ziemassvētku galda, un mēs tiešām dzirdējām, ka cilvēki dalījās par to, kā viņam bija sanācis to izdarīt un kā tā bija tāda iedvesma viņam to darīt. Un tiešām prieks par to bija dzirdēt. Un bija prieks uh, katru satikt un, diemžēl, nesanāca satikt visus, bet, nu, es ceru, ka sanāks. Tā. Bet mums bija ļoti skaists laiks arī māju ceļā uz mūsu misijas bāzi Slovākijā, jo mēs aizlidojām uz Krakovu, Un no Krakovas mēs devāmies uz Čenstohovu, uz Čenstohovas mm -hmm. Jasnoguras diamātes sanktuāriju, jo mums vēl bija atvaļinājumā dažas dieniņas palikušas, un mums bija fantastiska, fantastiska iespēja un svētība sagaidīt jauno 2025. gadu tieši Jasnoguras bazilikā. Jā, mani pārsteidza tas, kad mēs e, tur bijām atnākuši, bija kāda konference, bija kāda liecība, un mēs atnācam nedaudz vēlāk uz konferences beigām, un baznīca, tā kapela, kas ir pie, pie dievmātes, bija pilna, tur nebija kur sēda, cilvēki sēdēja uz grīdām, uz kaut kādiem eh, krēsliņiem, ko paši atnesa, un tad mēs gājām uz blakus uz baziliku, kur cilvēki arī sēdēja visur aizņēma vietas, un tur bija televīzori, kas paraidīja to, kas notiek Dievmātes kapela, un tad mēs tur apsēdamies kaut kur uz grīdas un, un klausījāmies, un bija skaista slavēšana, bija tad rožu kroņa lūkšana, bet eh, tad bija arī ļoti skaista svēta mīsa, un tiešām bija ļoti, ļoti daudz cilvēku, un bija ļoti, ļoti skaisti. Mani, man ļoti bija priecīga sajūta, mm, garīgi priecīga, un arī tāda emocionāli priecīga pavadīt tur laiku. Bija fantastiski. Jā, patiešām gribējās ieiet jaunajā gadā kopā ar Dievu. Šis ir mūsu misijas laiks, šis ir mūsu misijas gads. Priekšā mums ir dažādas kalpošanas, draudzēs, kopienās un citās vietās kur eh, Dievs mums atvērs durvis un eh, gribējās katru, katru šī jaunā gada dienu, katru kalpošanu, katru cilvēku, ko mēs satiksim, uzticēt Dievam un uzticēt Dievmātei. Un es atzīšos, ka gaidot pusnakts svēto misi pirms jaunā gada iestāšanās, mana vairāk kārt acīs sariesās asaras, jo es bazilikā jūtu Dieva mīlestību, es jūtu Dieva klātbūtni, un eh, nav skaistāka veida, kā sagaidīt – jauno gadu. Šobrīd, kā jau Olga tu minēji, mēs esam atgriezušies mūsu misionāru kopienā, kas ir starptautiska laju katoļu misionāru organizācija, kas ir House of Mission, un um, šobrīd uh, mēs gatavojamies nākamajam pasākumam, kas mums ir jāvada jau nākamajā nedēļā sāksies rekolekcijas kādas kongregācijas klostermāsām, un mums katram ir jāsagatavo kādas runas, Būsim pateicīgi klausītāji, ja palūksies kaut vai vienu esi sveicināta šajā nodomā, lai klostermāsas būtu svētītas caur mūsu kalpojumu, un lai Dievs mūs lieto, un lai Dievs mūs pašus caur to pārveido. Bet eh, nosaukums šim raidījumam un tēmai ir dzīve ar vīziju, un tas pēc pavisam īsa brīža. Nedēļas doma! Dārgo klausītāji, vai tev ir sapņi? Es nedomāju nakts sapņus, bet sapņus, kurus tu vēlētos piepildīt. Bērnībā mēs visi bijām sapņotāji. Mūsu sapņi piepildīja mūs ar aizrautību, ar prieku, ar dedzību. Es atceros, kā man bērnībā, piemēram, bija sapnis uzbūvēt savu motociklu. Es raku atkritumus meža izgāstuvēs, lai atrastu nepieciešamās detaļas, un man bija plāns – Šis motociklis strādās nevis ar degvielu, bet ar malku. Protams, ka šis plāns neizdevās, bet tomēr tas bija tik ļoti jautri. Jā, mūsu bērnības sapņi dažreiz var būt ļoti naivi. Bet tas norāda, ka mēs būdami bērni spējam sapņot. Bet tad mēs kļūstam pieauguši, un mūsu spēja sapņot sāk sarukt. Varbūt mēs esam gājuši cauri ciešanām, piedzīvojuši vilšanos, varbūt mums neizdevās mūsu mēģinājums uzbūvēt savu motociklu, un tagad mēs jūtamies, ka mēs esam atteikušies no saviem sapņiem. Varbūt mēs aizbildināmies, ka tagad mēs esam pieauguši un tāpēc vairs nesapņojam, bet patiesībā ar šiem argumentiem varbūt mēs tikai esam apglabājuši savu aizraušanos, savu mērķi un prieku. Dargais draugs, Diemžēl mūsu draudzēs ir tik daudz brāļu un māsu Kristu, kuri ir pārstājuši sapņot par kaut ko lielāku. Viņi vienkārši samierinās. Viņi vienkārši iet cauri dzīvei bez kaislības, bez piepildījuma. Darbs, mājas, televizors, miegs. Darbs, mājas, televizors, miegs. Svētdienā baznīca, tad atkal darbs, mājas, televizors, Viņi ir noticējuši meliem, ka tas ir viss, kas ir. Nav ne mērķa, ne vīzijas, ne aizraušanās. Viņi nenes augļus, jo viņiem nav sapņu, uz kuriem tiekties. Bet, dārgie draugi, tieši to ienaidnieks vēlas. Sakauta viduvēja dzīve bez mērķa, bez vīzijas, bez dedzības. Zini, Sātans ienīst sapņotās, viņš neieredz tos, kas uzdrošinās sapņot, jo no sapņotājiem var sagaidīt kaut ko labu. Sapņotāji spēj dzīvot piepildītu dzīvi, uz kuru mūs aicina Dievs. Varbūt arī tu esi starp tiem, kas atteikušies no saviem sapņiem. Dārgais draugs, šis raidījums ir uzaicinājums atkal kļūt kā bērnam un atkal uzdrošināties sapņot. Ir pienācis laiks tikt piepildītam ar jauniem sapņiem, sapņiem no Dieva – un ar jaunu dzīves redzējumu, ar jaunu vīziju. Raidījuma nosaukums ir dzīve ar vīziju, un kāds tad sapņiem ir sakars ar vīziju? Tas nav gluži viens un tas pats, bet sapņi un vīzijas ir ļoti savstarpēji saistīti. Sapnis kļūst par vīziju, kad tu sāc spērt soļus, lai šo sapni īstenotu. Draugs ļauj man sniegt tev definīciju, ko nozīmē vīzija. Klausies! Vīzija ir sapnis, kas tiek īstenots ar konkrētiem mērķiem, darbībām un apņemšanos. Vai doma skaidra? Vēlreiz. Vīzija ir sapnis, kas tiek īstenots ar konkrētiem mērķiem, darbībām un apņemšanos. Sapnis bez darbības paliek tikai sapnis. Aizej uz kapsētu, un tu redzēsi, ka tur zem kapu kopiņā patiesībā slēpjas daudzi aprakti sapņi, kas nepiepildījās. Zini, kāpēc? Jo sapnis netika vērsts darbībā. Taču tiklīdz mēs sākam spērt soļus, lai piepildītu savu sapni, sapnis kļūst par vīziju. Tātad vīzija ir sapnis, kas tiek īstenots ar konkrētiem mērķiem, darbībām un apņemšanos. Vai zināji, ka Dievs ir lielākais sapņotājs? Iesākumā, kad vēl nekā nebija, Dievs iztēlojās visumu. Tas bija Dieva sapnis radīt debesis un zemi. Dievs sapņoja par skaistu pasauli. Tas bija Dieva sapnis izveidot galaktikas un planētas piena ceļu. Un brīdī, kad Dievs teica, lai top gaisma, Dieva sapnis pārvērtās vīzijā, un vīzija pārvērtās realitātē. Lai top lāči, Dievs teica, un tapa lāči, lai top zivis un radās zivis, lai top putni un radās putni. Un Dievu piepildīja liels prieks, kad viņa vīzija piepildījās. Mēs lasām radīšanas grāmatas pirmajā nodaļā, ka Dievs redzēja, ka viss radītājs ir kāds? Jā, labs, Mēs ar Olgu esam īsti dabas mīļotāji, mēs esam patiesi pārsteigti vērojot, kā putns savāc zariņu savai liksdai, mēs esam gatavi apbrīnot mazus susuriņus, kas lien ārā no savām aliņām mežā, jo dieva radības vērošana vismaz mums ļoti palīdz brīnīties par lielo vizionāru dievu. Tas ir tik skaisti. Bet dievam bija vēl viens sapnis. Dievs – domāja, es gribu kādu, ar kuru es varēšu dalīties savā mīlestībā. Un es vēlos kādu, kas atspoguļos manu būtību šajā pasaulē. Dievs sapņoja par cilvēku. Un brīdī, kad Dievs teica, radīsim cilvēku pēc mūsu tēla un līdzības, šis sapnis kļuva par vīziju. Un nu, turpinājumā mēs lasām, ka Dievs radīja vīrieti un sievieti pēc sava tēla un līdzības. Un, kad šī vīzija piepildījās, Dievu pārņēma ļoti liels prieks. Mēs lasām, ka viņš uzlūkoja visu radīto, un tas bija ļoti labs. Dargo klausītāji, vai tu zināji, ka tu pats biji Dieva sapnis vēl pirms pasaules radīšanas? Palasi, piemēram, vēstules efeziešiem pirmo nodaļu, un tur atradīsi vārdus, ka Dievs mūs izredzēja vēl pirms pasaules radīšanas. Tātad Dievs par tevi sapņoja vēl pirms pasaule bija radīta. Un tajā brīdī, kad tu piedzimi, Dievs neskatījās no augšas domājot, kas tas tāds ir. Dievs bija prieka pārpildīts, jo bija pienācis laiks piepildīties viņa sapnim un vīzijai par tevi, draugs. Sapnis, kas ir no dieva, ir atvērtas durvis uz mūsu aicinājumu. Šis ir nākamais punkts, ko es vēlos pārunāt. Tātad sapnis, kas ir no dieva, ir atvērtas durvis uz mūsu aicinājumu. Un eh, te nepieciešama piebilde, ka ne visi sapņi ir no dieva. Ne visus sapņus ir vērts īstenot. Es eh, šobrīd jūtos tik pateicīgs, ka es neaprecēju nevienu meiteni, ar kurām es uh, agrāk tikos randiņos, pirms es satiku Olgu. Jā, toreiz tas bija mans sapnis, bet tagad es pateicos Dievam, ka viņš to nepiepildīja. Un tagad man ir, un tagad man ir vislabākā sieviņa pasaulē. Un bija vērts redzēt, kā mani iepriekšējā sapņa izgāžas, lai notiktu Dieva griba, pats labākais. Tātad ne visi sapņi ir no Dieva, bet – Dažreiz mēs nepievēršam pietiekami daudz uzmanības saviem sapņiem. Varbūt mēs domājam, ka tās jau tikai mūsu fantāzijas. Taču patiesībā Dievs ļoti bieži dod mums sapni un uzmanību. Un dodot šo sapni, Dievs mūs uzaicina ieiet mūsu aicinājumā. Sapnis var būt atvērtas durvis uz tavu aicinājumu. Bībelē vecajā derībā Nehemijas grāmatā mēs lasām par Nehemiju. Nehemija bija ebrejs, kurš kalpoja Persijas ķēniņa galmā kā dzērienu padevējs. Pirmajā nodaļā mēs lasām, ka Nehemija uzzināja, ka Jeruzaleme un tās mūri ir nopostīti. Viss guļ gruvešos. Nehemija sēro par to, bet tad Nehemijas sirdī dzimst sapnis. Nehemija sāk sapņot par Jēruzalemi, kas ir uzcelta no jauna. Un, draugi, uzmanību! Brīdī, kad Nehemija nolēma, ka viņš dosies atjaunot Jeruzalemi, šis sapnis kļūst par vīziju. Un Nehemija spēra soļus, lai šo vīziju īstenotu. Viņš devās pie ķēniņa, lūdza atļauju, devās uz Jeruzalemi, sapulcināja komandu un ķērās pie Jeruzalemes mūru atjaunošanas, un viss pārējais nu ir vēsture. Manuprāt, Nehemijas piemērs ļoti labi parāda, ka sapnis var būt dieva ielūgums uz mūsu aicinājumu. Tāpēc dažreiz mums ir jābūt daudz vērīgākiem, nopietnākiem pret saviem bērnības sapņiem. Ļaujiet man dalīties ar jums kādā personiskā stāstā. Tu jau zini, ka deviņus gadus es strādāju Radio Marija Latvijā. Un es tiešām biju pārliecināts, es zināju, ka tas ir ļoti svarīgs laiks manā dzīvē, un ka Dievs mani šeit ir aicinājis un mani ielicis. Par to man nebija ne mazāko šaubu. Un tā bija iespēja tikties ar jums, klausītāji, kopā ar jums lūgties, kopā ar jums lasīt Dieva vārdu, dalīties šajā vārdā. Un ļaujiet man pastāstīt par kādu notikumu laikā, kad mēs tikko uzsākām radio darbu. Tas bija 2015. gadā, decembrī, un es atceros, ka Mums toreiz bija tik liela slodze un tik daudz darba, jo mums nebija brīvprātīgo, ka reizēm vienkārši prasījās izveidināt galvu no darbiem, jo mēs pavadījām tur laiku no agra rīta līdz pat pusnaktī, varbūt pat ilgāk. Tāpēc savā darba skapītī es turēju sporta tērpu, lai brīdī, kad jūti, ka smadzenes sāk kūpēt, vienkārši uzģērbtu sporta tērpu, dotos ārā un apspri, apskrietu pāris apļus apkārt Māras dīķim. Un <laughs> tā nu kādā brīdī 2015. gada decembrī, dažas dienas pēc tam, kad mēs patiešām uzsākām raidīt FM viļņos, es devos šādā skrējienā apkārt Māras dīķim, turpat netālu. Un kad es skrēju, piepeši man šķita, ka Dievs man atgādināja kādu lietu, par kuru es biju aizmirsis un par kuru es nebiju domājis gadiem ilgi. Dievs man atgādināja, Māri, atceries bērnību. Atceries bērnībā tu un tavs brālis un māsīca jūs spēlējāt radiostaciju. Un patiešām es atcerējos, ka mums tā saucamajā vectēva istabā bija lenšu magnetofons ar tām lielajām lentēm, uh, Lenču magnetofonam bija pievienots mikrofons pie vada, un mēs ierakstījām raidījumus. Protams, bērnišķīgus iedomātus raidījumus mums bija pat izdomāts nosaukums – raidījums Zelta zaķis. Jā, tas nebija randiņš ar bībeli, tie nebija veliki misijā, bet tas bija Zelta zaķis. Un, kad skrienot apkārt Māras dīķim, es atcerējos šīs lietas no bērnības mani pārņēma tāds prieks. Likās, ka Dievs smaida pār manu dzīvi un saka, Māri, tu redzi, kā bērnības sapņus es varu pārvērst realitātē. Toreiz jums bija zelta zaķis, bet tagad ir kaut kas īsts. Tagad ir radio Marija Latvija. Tātad sapnis, kas ir no Dieva, var būt atvērtas durvis uz tavu aicinājumu. Klausītāji, šo tēmu par dzīvi ar vīziju es vēlos turpināt nākamajā raidījumā. Bet tagad šī raidījuma noslēgumā es vēlos tev tikai atgādināt, ko mēs pārunājām. Mēs runājām par to, ka ir svarīgi būt sapņotājam, jo sapņotāji ir tie, kas spēj dzīvot piepildītu dzīvi, dzīvi ar vīziju, dzīvi ar mērķiem. Sapnis, kurš iegūst konkrētākas aprises, jau kļūst par vīziju, Mēs runājām par to, ka vīzija ir sapnis, kas tiek īstenots ar konkrētiem mērķiem, darbībām un apņemšanos. Šajā raidījumā runājām arī par to, ka Dievs ir vislielākais vizionārs, ka Dievam ir bijuši sapņi, kurus Dievs ir īstenojis, un Dievs patiesībā arī aicina mūs iesaistīties viņa sapņos un viņa vīzijas īstenošanā. Un visbeidzot mēs runājām par to, ka sapnis, kas ir no Dieva – varbūt atvērtas durvis uz tavu aicinājumu. Mums šeit vēl ir daudz ko pārunāt par šo tēmu, bet par to visu nākamajā nedēļā, nākamajā raidījumā. Dārgo klausītāji, tu klausies raidījumu Veliki misija – Un šis bija raidījums, ko sagatavoja Māris Veliks, un raidījuma turpinājumu tu varēsi dzirdēt nākamajā epizodē. Paldies, dārgie klausītāji, par jūsu atbalstu Radio Marija darbam, lai Dievs jums bagātīgi, bagātīgi atlīdzina un lai visiem ir svētīts šis jaunais 2025. gads. Izskanēja raidījums Veliki misijā!